grasso celoi rememoras pri tropezo. Gras corpezzo cae tropezo conducas al modifoi en la cerno de grasso celoi. La celoi rememoras tial pri sia tropeza stato, cae lasa sin pli facile remeti post perdo de peso al tiu stato. Esploristoi supposas, che ili trovis per tio la moleculan bason por la conata jojo effecto. Perdi peson estas ofte ne facile. Multai dietoi, cae la ciam de nove temigitai injectoi, cae medicamentoi por perdi peson, per efic substansoi kiel semaglutido, ja zorgas dum mal longa tempo por successoi sur la pesilo, sed tre ofte la kilogramoi rapide revenas, cae aperas ce multai homoi la timata jojo effecto. Esplorista te amo de la Confederazia Tecnica Altlerneio en Zuricho volis nun excii pli pritio, cae clarigi, Cial ofte posta perdo de peso farigas mal teni la peson dum longa tempo. La resulton de la prilumigo, la esploristoi presentas nun tempe en faca giornalo. La teamo prilumigis la grasso celo in de tropezai mussoi, cae de tiai mussoi, ciui post dieto estis perdintai sian tropezon. Cetio montrigis che la bestoi ec havis caracterizain epigeneticain marcoin cae modifoin en la kerno de siae celoi. La epigeneticae marcoi povas modifigi per mediae influoi, nutrocutimoi, cae ancao per la stato de la corpo, exemple per gras corpezzo, dum la curo de la vivo ili restas stabilae dum multae iaroi, foie ec dum iardecoi. Dum tiu tempo ili essence cundecidas, decidas, ciui genoi estas activae en da celoi, cae ciui ne. La epigenetico diras al celo, cia celo gi estas, cae cion gi faru, diras la esplore strino. Kio a parte forte estis rimarkebla alla esploristoi en la cadro de la prilumigo? Ancao post dieto la modifitae in marcoi en la ciel carnoi de la musoi restis funcciantai. La grasso celoi rememoris pri la tropeza stato cae povis pli facile esti remetitae pli poste al tiu stato. Tio montrigis ancao en la laboratorio. La bestoi, cun la concernae epigeneticae marcoi, pli rapide regainis peson. Ciam ili de nove havis aliron al grasa nutrajo, ol iliai normal pesae sam specianoi. Ancao ce tropesae homoi, la esploristoi trovis indicoen al tio, che epigeneticae marcoi en la celoi respondezas por la jojo effecto. La esploristoi analisis la biopsio de grasa histo de exetropesae personoi kiwi submetigis al malgrandigo de la stomaco. En tio, ili jane prilumigis kiel celamussoi la epigenetica in marcoin, sed ili analisis la gen activetson en la celoi, Ancao ce tio montrigis, che en la celoi de tropezae personoi activis parte aliae genoi, la resultoi congruis cun tiui de la mussoi. Laulas visai esploristoi la memoro de la grasso celoi estas versaini unu e la moleculae basoi por la joio effecto. La esploristoi tamen ne credas che la grasso celoi estas la solai celoi ciui estas modifatai per tropezo. Ancau aliai corpai celoi povus contribui alla jojo effecto. Estas exemple ancau penseble, che ancau celoi en la cerbo, en la angioi, ca en pluai organoi, rememoras pri la cras corpezzo, cae contribuas al pli posta pli pesigio en estontai prilumigoi, la esplorista te amo intensas clarigition, ancora o pli precise. Plua demando por estontai studoi, estas ancao, kie longe la epigeneticae marcoi restas funcciantai. Do, kie longe la grasso celoi rememoras la tropezo. Teorie, eblas, che sana vivo stilo iom post iom reformas la celan memoron. Povus tamen ancau esti tiel, che la celoi devus esti complete anstatauigitai, antau ol perdigas la memoro pri la tropezo. Grasso celoi estas longe vivantai celoi, ili atingas average agion de iaroi, Antau olnia corpo anstatauigas ilin per novae celoi, diras la esplores trino. Ciu case, ple gravas preventi tropezon. Se ne estas tropezo, tiam ancau ne povas aperi la jojo effecto, cae plue ne povas aperi san problemoi pro la alta peso.